ndugu zangu katika imani sababu kubwa ya karne hizi tatu bora ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndani yake na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na atabiuna na atbau tabiin sababu kubwa ya wao kuwa ndiyo karne bora ni kwa sababu uislamu na mafundisho ya uislamu kipindi hiki yalikuwa ni mafundisho safi hayajaharibiwa hivyo wakapata wao kuwa nafasi kubwa ya kuwa ndio karne bora na karne zinapozidi kusogea wanapungua ubora kwa sababu kuna shaibu min ambacho kinatokea katika karne hizo hata kama ni kidogo lakini kinapunguza ubora ule ambao mtume wa sallam na masahaba karne yao ilikuwa nayo na kadri zama zinavyozidi kusogea mbele ndipo bora unapopungua na ndipo na ndio maana wanaosema kwa kubaliana kwamba karne hizi tatu bora au karne hizi tatu ndizo karne bora na hakuna karne bora nyingine zaidi ya hizi karne tatu bora sasa kwa kuwa tumeona ya kwamba masahaba wa mtume sallallahu wameingia katika karne hizi tatu bora na as-salafu salih ni watu wema waliotambulia na mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa kinywa chake amejitambulisha kwa mtoto wake Fatima ya kwamba yeye ndiye salafi bora kuliko salafi wote waliotangulia. Baada ya kuona hivyo, leo hii kuna makundi mbalimbali yamedhihiri katika umma. Kama nilivyosema mwanzo, kuna mtu au kuna kikundi au kipote kinaitwa kuwa ni firqatun jahmiya, ni kipote cha jahmiya ambacho wanajinasibisha na Safwan, Safwan Jaham ibn Safwan. Kadhalika pia kuna Ahmadiyya au jahmia mwenye kufuata kipote hiki atajiita kwamba ana jahmiyun kwa maana mimi ni mfuasi wa jahmia na wanapokuwa wengi wanaita jahmiyun kwa maana wafuasi wa kikundi cha jahmia wao ni sifa yao wanajinasibisha hapa kadhalika na yeyote ambaye atajinasibisha na Ahmad Ghulam Mirza ambaye ni katika kipoti cha ahmadia atasema kwamba ana ahmadiyu kwa maana mimi ni mfuasi wa Ahmad Ghulam Mirza katika kikosi cha ahmadia anaweka jabu nisba kwa maana yeye anajinasibisha na wao na wakiwa wengi wanaitwa ahmadiyu kadhalika ukimsikia mtu anajinasibisha na madhhabu ya usufi asufia ambapo ahlul ilmi wanaeleza ya kwamba ajdaduhum wale babu zao na wazee wao waliotangulia kanu yalbasuna sufi yalbasuna sufa walikuwa wakivaa mavazi ya sufi kwa ajili ya kuthibitisha ile zuhuri walionayo fasummu sufia kwa ajili hiyo wakaitwa asufia kujinasibisha na zile sufi walizokuwa wakivaa wazee wao asufia yeye anasema ana sufiyun mimi ni sufi kama mwenye kitabu aliandika ah, katika katika pote la asufia khali ameandika kitabu katika pote la asufi na chini ya kitabu akaandika taalif khali as-Sufi kwa maana anajinasibisha yeye na madhhabu ya masufi na wakiwa wengi asufi hiyo kadhalika makhawarij wenye kunasibisha na madhhabu ya makhawarij ataitwa kharijiyyun kwa maana ananasibisha na madhhab aliyochagua na wakiwa wengi walikuwa kharijiyun kwa maana hawa ni wenye kujinasibisha na kipote hiki kila kikundi kinaweka yau nisba kwa maana yau ya kujinasibisha na kikundi ambacho yeye anakinasibisha na yeye sasa ikiwa tumeona ya kwamba wema waliotangulia Uislamu wao ndio ulikuwa Uislamu wa sawa na wao ili upatie njia ya sawa ni lazima ujinasibishe na watu ambao walifuata uislamu wa sawa kwa ujumbe wa Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin enyi mlioamini mcheni Allah jalla wa ala na siku kumcha tu wakunu ma'as sadiqin na kuweni pamoja na wakweli ukigundua kwamba hawa ndio wakweli katika dini kuweni pamoja nao je wewe ukiona kujinasibisha na wema waliotangulia na wao ndio asalafu saleh na zile karne kubola ndio maana wanamuona kutoka yangu nisba kama inavyopatikana katika makundi mengine akiwa mtu mmoja kukuona kwa salafu yeye atakuwa ni salafiyu kwa maana mfuasi wa wema waliotangulia kama alivyokuwa Ahmadi Ahmadiyu mwenye kujinasibu mfuasi wa Ahmad na Jahmiyu mfuasi wa Jahm kadhalika salafiyu mfuasi wa wema waliotangulia min alquruni almufaddala katika karne hizi tatu bora na wakiwa wengi hawa kama vile wanavyoitwa Ahmadiyun na Jahmiyun na hawa vile vile wataitwa kuwa ni salafiyun kwa maana wafuasi wa wema waliotangulia sasa swali la msingi linabaki hapa je ikiwa yule amejinasibisha na uahmadia na huyu amechagua asufia na huyu amechagua kharijia je kuna ubaya mimi kujinasibisha na salafia na wema waliotangulia أنسيما العلامة أبو العباس أحمد ابن عبد الخليل ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أنسيما الوجوه ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala anasema ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala la aiba hakuna aibu hakuna makosa ala man adhhara madhhab salaf kwa yule aliyeamua kudhihirisha madhhabu salaf kwamba ndiyo madhhabu yake kwamba ndiyo njia yake njia huyo aliyotangulia ndiyo njia yake hakuna makosa kwa mtu huyu wantasaba ilaihi na akajinasibisha na njia hiyo waataza ilayhi na akajifakarisha na njia hiyo hakuna makosa kwa mtu huyu bali yajibu kabulu dhalika minhu bali inawajibika kulikubali hilo kwa mtu huyo kwa nini fa inna madhhaba salaf la yakunu illa haqqan kwa sababu madhhabu ya kuwafuata wema waliotangulia haiwi ndani yake isipokuwa haki hakuna kinachopatikana kingine zaidi ya haki katika madhahabu hiyo haya ameyesema ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala lakini swali linaweza likaja hapa ibn taymiyah ni nani na kwa nini yaseme yeye kwa nini usiseme qur'an kwa nini usiseme sunna kwa nini yasema ibn taymiyah je nani kamtangulia ibn taymiyah katika hili aljawabu mimi nakujibu katika hili ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala maneno yake haya katanguliwa na Allah jalla wa ala katika Qur'ani wapi Allah kamtangulia ibn taymiya katika maneno yake haya katika sura at-tauba aya nambari 100 anasema Allah jalla wa ala was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان anasema Allah jalla wa ala wasabiquna alawwalun na wale waliotangulia tena asabiqun waliotangulia kwa maana ni watu ambao tayari wameshatangulia alawwaluna na si sasa hivi wale wa mwanzo asabiquna alawwalun wale waliotangulia wa mwanzo kisha Allah akawataja ni kina nani minal muhajirina wal ansari katika muhajiruna ambao ni masahaba waliona kutoka maka kuelekea Madina wale ansar na wale walionusuru wenzao masahaba ambao ni Aus na Khazraj walipoungana wakao Ansar na hao ni masahaba wa Madina wakatajwa kwamba wale wa mwanzo wanaokusudiwa hapa ni masahaba sio Ahmad Ghuram Mirza wala sio Jaham ibn Safwan wala sio wazee walikuwa wakivaa sufi wala sio makawala wala sio al-Qadariyah Allah kawataja kwa majina kwa sifa zao minal muhajirina wal ansar wanaokusudiwa wa mwanzo waliotangulia hapa ni muhajiruna na ansari hawa ndio wanaokusudiwa alafu kisha ni kina nani walladhina tabauhum na wale watakaoamua kuwafuata wao wakasema mimi uislamu wangu naamua kuwafuata wema waliotangulia asalafu saleh walladhina ittaba'uhum na wale watakaowafuata hao tena biihsani wakawafuata kwa wema katika dini katika mafundisho ya Uislamu wakawafuata hawa baada ya kuwafuata nini kinafuata radiyallahu anhum Allah jalla wa ala yuko radhi na wao waradu anhu na wao wako radhi na Allah jalla wa Allah amewaridhia na wao wameridhia Allah jalla wa وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار na wameandalia na Allah jalla wa ala amewaandalia wao pepo ipitayo chini yake mito khalidina fiha abada wataishi katika mito hiyo milele dhalika lilfawzu alazim na huko ndiko kufaulu kulikokuwa kukubwa sana Allah jalla wa ala ameahidi katika aya hii radhi zake kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ameahidi radhi zake na pepo yake kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na si wao tu na kila atakayeamua uislamu wake yeye kuwafuata na kuwaiga mabwana wakubwa hawa akasema mimi kuanzia leo na wafuata as-salafu saleh na wafuata wema waliotangulia fa ana salafiyyu mimi ni mfuasi wa wema waliotangulia katika aya hii Allah jalla wa ala amewaahidi watu hao kuingia katika pepo na kupata radhi zake Allah jalla wa ala swali lingine tena mfano nikaamua sasa baada ya kuona haya mambo siyaelewi elewi mathalan mimi nikaamua kubaki kuwa muislamu tu nitasali nitafunga nitoa sadaka napoweza basi mambo ya kwamba mimi niangalie hivi au niwafuate salaf mimi sitaki kuwafuata salaf je nikiamua kuwa muislamu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 baada ya kwamba amebainikiwa na uongofu kwamba hii ndiyo njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam huyu ndiyo mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam yeye akamtilia mashaka mtume sallallahu alayhi wasallam ili likawa ni kosa lake la kwanza kulifanya lakini hakuishia kufanya kosa hili peke yake wayattabi ghaira sabili lmuminini Anaposalaki la pili huyu bwana akafuata njia nyingine isiyokuwa njia ya waumini. Mimi nataka nimuulizeni nyinyi swali, wakati aya hii inateremka, waumini walikuwa ni kina nani? Aljawab, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, liannahum shahidu tanzila alwahyi, kwa sababu hakuna waumini wowote katika umma huu waliyoshuhudia kuteremka kwa wahi isipokuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sasa Allah jalla wa ala anatuambia sisi tutakuja baadaye yeyote atakayemtilia shaka mtume kwa kuwa masahaba hawana shaka na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sisi tutakuja baadaye sasa yeyote katika sisi atakayemtilia shaka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hili likawa ni kosa lake la kwanza na kosa lake la pili wayattabi ghaira sabili lmuminin na kwenye uislamu wake akafuata njia nyingine isiyokuwa njia ya hao waumini masahaba hili ikawa ni kosa lake la pili kwa kufanya makosa haya mawili Allah jalla wa ala anamuadhibu adhabu ifuatayo Allah jalla wa ala anasema katika Qur'ani nuwallihi ma tawalla adhabu yake ya kwanza tutampeleka alikochagua mwenyewe akichagua katika sufia atazamishwa huko akichagua katika jamaatu tablighi atazamishwa huko akichagua katika uhajawira atazamishwa huko akichagua katika usufi atazamishwa huko nuwallihi ma tawalla tutampeleka kule alikochagua mwenyewe lakini je jambo litaishia hapo tu Allah anasema la wanuslihi jahannam na tutamsaka katika moto wa jahannam wa wasaat masira na jahannam ndiyo mafikio mabaya Allah jalla waala ala ameahidi adhabu kwa kila atakayesema sitaki kufuata njia ya salafu sale njia ya wema waliotangulia ameahidia mambo Allah jalla waala na hii ndiyo maana ya ile hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwamba umma huu utagawanyika makundi sabini na tatu kulluha fi nnari illa wahida makundi yote yatakuwa ni makundi ya motoni isipokuwa kundi moja tu aya hii inakuja kuweka wazi kwamba kundi lenyewe lazima wakubali kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwafuata wema waliotangulia kinyume na hivyo Allah jalla wa ala atakupeleka ulipochagua na atakuingiza katika moto wa jahannam na hayo ndiyo mafikio mabaya sana ndugu zangu katika imani yalipoti makundi mengi katika zama tulizo nazo masufi mashia makhawarij ahmadia muslim brotherhood watu wakachanganyikiwa sana wakachanganyikiwa mno na wakawa wanahitaji mwongozo wao wafanye nini na makundi ya hili mengi na tayari hatari ni kubwa kheri ndiyo iko lakini ndani ya kheri hii kuna ukungu na uzuia watu wasifikie kheri wafanye nini watu wakaona salama yao ni kufuata mwongozo wa Qur'ani Qur'ani iwaongoze wao wafanye nini yanapobihili makundi anasema Allah jalla wa ala wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi linapowajia wao jambo la amani au la hofu basi wao wanafanya haraka kulitangaza likiwajia jambo lolote lile basi mapema kabisa wanasema huyu bwana mkakata kuna hivi ile adhabu bihi wanafanya haraka kulitangaza Allah jalla wa ala anawafundisha umma huu kitu gani wafanye falau radduhu ila rasuli lau kama wangeamua kulirejesha jambo lile kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ila ulil amri minhum na wakalirejesha kwa ulul amri na ulul amri katika Qur'ani ikitumika inatumika kwa maana kubwa mbili kuna ulul amri kwa maana ya watawala kwa maana ya watawala na viongozi aliposema Allah jalla wa ala wa atii Allah wa atii ar-rasula wa quli li amri minkum namtini Allah jalla wa ala na mtume sallallahu alaihi wasallam na wenye mamlaka miongoni mwenu aya hii wanasema wanaotuoni yadkhuluna fi hadhihi al-aya qulu al-umara dukhul al-awwaliya wanaingia watawala katika mwanzo kabisa wa aya hii hawa ndio wanaohusika katika aya hii na Allah aliposema kwamba walaunatuhu ila rasuli lau wangerelehi jambo hilo kwa mtume wa ila ulil amri minhum na kwa wale wenye mamlaka kwao wanaokusudiwa hapa ni al ulama ni wanawachuoni kwa sababu wao ndio wanaopelekewa kadhia na kuzitolea fatwa kisha Allah jalla wa ala anasema la alimahu alladhina yastambituna basi wale ambao wanaofanya kazi ya kupambua mambo na kutangaziwa mambo wangelijua wangelifahamisha jambo hilo kwa usahihi wake kwamba natakiwa liwe vipi falaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila na lau kama si fadla za Allah juu yenu na huruma ya Allah jalla wa ala iliyopo kwenu kama siyo hivyo lattaba'tum ash-shaytana illa qalila kwa kuingia ingia tu kwamba ukiona leo kundi linainuka hawa ni kashbani nashbania hawa ni saharwardia hawa ni jamaatu dhikiria wawaingia tu moja kwa moja bila kuangalia watu watakiwa warejee na kina nani watakiwa wakueleza wewe basi kwa kufanya hivi ningemfuata shetani kwa kiasi kikubwa isipokuwa sehemu ndogo sana mmesalimika Qur'ani yatuhimiza kurudi kwa wanachuoni inda hudufi liftiraq wakati wa kutokea iftiraki na makundi kadhalika Allah jalla wa ala anasema katika aya nyingine fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waulizeni watu wenye ilmu wenye maarifa ikiwa nyinyi hamjui baadhi ya watu wakatafsiri aya hii kwamba Qur'ani haijaacha kitu ehe hoja yenu iko wapi watu Qur'ani imesema watu wapike maandazi mtamsoma aya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ahlu dhikri ni wale wanaopika maandazi ab'adkum al-mut'a mmepeleka mbali maisha Qur'ani haitafsiriwi kwa akili ya mtu na mtume sallallahu anasema man qala fi lqurani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu min an yeyote ambaye anaitafsiri Qur'ani kwa kutumia akili yake ajiandae mafikio yake kuwa motoni ahlulfikri wanaokusudiwa hapa ni ahlulilmi na si wengineo kwa umfuate mamashaibu makofa wazi hawezi hata kuvaa hijabu useme kwamba Qur'ani imesema huyu ni katika ahli dhiki tumuulize huyu maandazi yanapikwaje huku ni kuichezea Qur'ani ahli dhiki wanaokusudiwa hapa ni wanawachuoni na umma unarejea kwao baada ya kuzisoma aya hizi kikundi cha watu katika zama za mwanawachuoni al-allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz wao walipeleka swali hili kwa Sheikh ibn Baz rahimahullahu ta'ala kutokamana na kudhihiri kwa makundi katika umma huu ili waweze kupata ufanuzi ni njia ipi salama ya kushika hiki ni kitabu cha al-allama ibn baz ad-durus al-muhimma na sharia yake ukurasa nambari 275 yametajwa maneno haya muulizaji anauliza na nitamalizia na swali hili kisha turuhusu maswali muulizaji anauliza anasema hivi akimwambia Sheikh بن باز رحمه الله تعالى كثرت الطوائف والفرق التي تزعم أنها هي الطائفة المنصورة واشتبه على كثير من الناس الأمر فماذا نفعل خاصة أن هناك فرقا تنتسب للإسلام كالصوفية والسلفية ونحو ذلك من الفرق فكيف نميز بارك الله فيكم سؤال نريد من وجهوني Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala muulizaji anamwambia shekhe kathrati tawaif yamekuwa mengi mapote walfiraku na makundi yamekuwa mengi allati tazumu annaha hiya taifatu almansura ambalo kila kundi linadai kwamba lenyewe ndilo kundi la sawa leo kama leo wasikiliza masufi watakwambia sisi ndiyo kundi la sawa leo kama wasikiliza leo jamii watakwambia wao oh, ndio kundi la sawa ukiwasikiliza pia kadhalika ahmadia watakwambia sisi ndio kundi la sawa mapoti yamekithiri mengi na kila kundi linadai kwamba ndio liko la sawa muridaji anasema wajtabaha ala kathirin min annasi al-amru na jambo hili limewatatiza watu wengi sana wakawa hawajui wafanye nini wafuate wapi famadha nafalu khassa sisi tufanye nini watu tufanye nini sisi anna hunaka firqan tantasibu lilislami kwa sababu kuna makundi ambayo yanayojinasibu moja kwa moja na uislamu kisha muulizaji akayataja makundi mawili kama mfano akasema kasufiyati kama kikundi cha masufi kikundi cha kwanza hicho wasalafiyati na kikundi cha salafia kikundi cha pili hicho akasema wanahwi dhalika min alfirqi na mfano wa hayo katika makundi fakaifa numayizu barakallahu fikum vipi tunaweza kupambanua na kujua kwamba hawa ndio wako sahihi na hawa hawako sahihi Allah awabarik swali mpelekwa kwa mwanachuoni ashekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala mwanachuoni huyu mwenye juhudi kubwa katika dini amekufa akiwa ni kipofu na amepata matatizo ya macho akiwa na umri wa miaka 18 rahimahullah ta'ala jawabu anasema Sheikh Ibn Baz jawabu la hilo alilolitoa thabata an rasuli sallallahu alayhi wasallam imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala ya kwamba yeye amesema iftaraqat alyahudu ala 71 firqa mayahudi waligawanyika makundi sabini na moja kulluha fi nnari makundi yote yataingizwa motoni illa wahida isipokuwa kundi moja wa hum atba'u Musa nao ni wafuasi wa Musa katika hadithi hii imetaja mayahudi 71 manasara 72 lakini hadithi ile ya kwanza imetaja manasara 71 mayahudi 72 waftarakat an-nasara ala 72 firqa na manasara wamegawanyika makundi 72 والمعنى أن كلها في النار إلا واحدة معنى yake ni kwamba kundi yote haya yatakuwa ni makundi ya motoni isipokuwa kundi moja kisha mtume sallallahu alayhi akasema wasataftariqu hadhihi al-umma yani ummata Muhammadin alayhi salatu wassalam na utagawanyika umma huu akikusudia umma wa muhammadi sal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala 73 firqa makundi sabini na tatu kulluha fi nari illa wahida makundi yote haya yatakuwa ni makundi ya motoni isipokuwa kundi moja قيل يا رسول الله من هي الفرقة النادية أكامبي ومتومة أيوة متومة والله نريد كنا ناني هاو أبا وابو قد كفون دليل سليميكا قال متومة كسما الجماعة الجماعة لأن يمان الله جل وعلا أيضا سما ويوم تبيض وجوه نسيك أبا يوسف تكون يوفي قال عبد الله بن عباس أي وجوه أهل السنة والجماعة عبد الله بن عباس sahaba wa mtume saa sallam bali ndiye turjuman alquran ndiye mwenye mwenye kuifafanua na kueleza Qur'an Abdullah bin Abbas akatafsiri aya hii akasema wanaokusudiwa hapa ni nyuso za ahlu sunnati wal jamaa na mtume anasema kundi lenyewe ni aljamaa wa fi lafdhi ma ana alayhi wa ashabi katika tamko lingine ni wale watakokuwa kama nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu kisha Ibn Baz akasema hadhihi hili hiya alfirqatu najiya ndilo kundi lililosalimika alladhina ijtama'u ala alhaqi ambao wao wamekusanyika wamekusanyika juu ya haki alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haki ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wastaqamu alayhi na wakawa na msimamo juu ya haki hiyo wakawa na msimamo nayo wasaru ala nahji rasuli sallallahu alayhi wasallam wa nahji ashabi na wakadishi wakapita katika mfumo wa mtume salam na mfumo wa masahaba zake wa hum ahlusunnati waljamaa Sheikh bin Baz akasema na wao jina lao hasa wanaitwa kwamba ni ahlusunnati waljamaa akawataja kwa jina hili kisha akasema wa hum ahlul hadithi wal athar na wao kwa jina lingine wanajulikana kama ni ahlul hadithi wal athar kisha kasema cha bindazi wa huyu as-salafiyun na wao kwa jina lingine wanajulikana kama ni as-salafiyun kwa maana wafuasi wa wema waliotangulia as salafiyun alladhina tabu as-salaf as-salih ambao wamekuwa kuwafuata wema waliotangulia wasaru ala nahjihim na wakapita katika mfumo wao fil amali bil Qur'ani wa sunna katika kuifanyia kazi Qur'ani na sunna kisha shekhe akamaliza kwa majawabu haya akasema rahimahullahu ta'ala wa kullu fitatin tukhalifuhum na kila kikundi kitakachokwenda kinyume na wao fahiya mutawaidatun bina kikundi hicho kimeahidiwa kuingia katika moto wa Allah jalla wa ala turudi katika hadithi yetu ya mwanzo iftaraqat alyahudu ala 71 milla mayahudi waligawanyika makundi 71 waftaraqat an-nasara ala 72 milla na manasara wakagawanyika makundi 72 wasataftariqu hadhihi al-umma na utagawanyika umma huu ala 73 milla makundi 73 kulluha fi an-nari illa wahida makundi yote haya yameahidiwa kuingia motoni isipokuwa kundi moja tu tumepalikuwa kundi moja peke yake walipomuuliza akasema hum makana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi ni wale watakaokuwa mfano wa hivi ilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu kwa baina ya makundi yaliyodhihiri salama yako wewe ni kuamua kushikamana na manhaji salaf ukasema kuanzia leo mimi sihitaji mabovu zangu sihitaji kuwa sufi sihitaji kuwa jamaa tutablighi sihitaji kuwa mshia mimi nataka nifuate uislamu wa as-salafu salih uislamu wa wema waliotangulia mimi ni salafiyo mimi ni mfuasi wa wema waliotangulia fahadhihi hiya salafiyatu basi huu ndiyo usalafi wenyewe wa hadhihi hiya tariqatu sahihatu liittibaiha, na hii ndiyo njia ya sawa ya kuifuata ili uweze kuwa salama mbele ya Allah jalla waala, baina ya makundi yanayodhihiri katika umma huu. Nitaishia hapa katika muadhara wa leo. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.